الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلا محمد الله تبارك وتعالى kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dakika hizi chache kwa pamoja tutakumbushana baadhi ya mambo muhimu katika dini yetu hii ya Uislamu. Miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala kwetu sisi kutujalia sisi ni Waislamu. Hakuna jambo kubwa na neema kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala amemkirimu mja wake kama neema ya Uislamu. la mtu kuwafikishwa kuwa ni Muislamu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala katika aya kadhaa katika Qur'an ameliashiria hilo kuwa Uislamu ni neema kubwa pale aliposema Allah tabaraka wa taala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al hivi leo mwakamilishia elimu yako mwakamilishia elimu yenu atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza neema yangu juu yenu wa raditu lakum alislam dina na nimekwisha uridhia uislamu ndio mfumo wa kuabudu ndio utaratibu wa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala lakini kadhalika Allah tabaraka wa taala kuwakumbusha masahaba pale kulipokuwa na viashiria vya wao kuingia katika vizozo akasema اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكان نعمة الله يويل نعمة يا إسلام بل من فقوة دين معدوي وزوزانا وسبب يوم كبيلا kwa sababu ya asabia na hamia za kijahilia lakini baadaye Allah tabarak wa taala kupitia neema yake ni mkawa ni ndugu aya hizi mbili zatosha kuonyesha uislamu neema kubwa sana na uislamu unakuja kumtoa mwanadamu kutoka katika jahilia kumleta katika nuru katika kheri uislamu kama alivyosema Hudhaifa bin Yaman siku moja Hudhaifa alimuuliza Rasul alayhi salatu wassalam nasema watu walikuwa wakimuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kheri lakini mimi nikamuuliza nikaamua kumuuliza kuhusiana na shamba nikichelea na kuogopa isije kanipata shamba Hudhaifa akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kunna fi jahiliyatin wa shar sisi tulikuwa katika jahiliya tulikuwa katika shar fajaana Allah bihadha alkhair Allah tabaraka wa taala akatujia sisi na khairi akaendelea kumuuliza je baada ya hii khairi itakuja shari mpaka mwisho hadithi mahali shahid watu walitoka katika jahiliya kutoka katika shari khairi ya Uislamu Uislamu ukawaleta katika khairi katika nuru katika maisha yaliyokuwa bora ya thamani baada ya kuwa waliishi katika maisha ya kijahilia maisha ya kamari maisha ya ulevi maisha ya riba maisha ya kuzika watoto wa hai maisha ya kuuana kwa sababu ya ukabila maisha ya kuabudu masanamu maisha haya yalikuwa jahilia likiza watoto lakini kheri ya Uislamu ikawatoa huku ikawaleta katika nuru hili ni mwanzo kuonyesha kuwa sisi kupata huu Uislamu tukawa na Waislamu tujue kwamba tuko katika kheri tuko katika neema na tusije tukaidharau neema hii kwani ikiondoka neema hii basi maisha yako ya dunia na kesho akhira itakuwa ni maisha mabovu mabaya kabisa nasallallahu salamata alafia lakini katika neema vile vile kubwa ambazo mwanadamu akikirimiwa ana haja hana budi kumhimidi Mola wake neema ya sunna neema ya sunna baada iftiraq al-ummah mtu akaishi mwenendo aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kwa sababu tufahamu ya kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alituashiria ya kuwa umma huu utafarikiana hali haitobakia kama hali aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake hali itakuwa tofauti baada yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Muawiya radhiyallahu ta'ala anhuma mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wasataftariqu ummati على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل وما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابه mtume sallallahu alayhi wasallam waambia masahaba zake utagawanyika umma wangu huu huu umma ambao umekubali uislamu ummatul ijaba sio ummatul da'wa huu umma huu utagawanyika makundi 73 kulluha fi nari illa wahida yote makundi ni makundi ya motoni kwa maana ni makundi ambayo hayachukua juu ya haki kwa yameahidiwa moto masahaba wa bwana mtume sallallahu kabla dhalika bwana mtume sallallahu akasema illa wahida alhamdulillah isipokuwa moja 73 ni makundi ya motoni isipokuwa moja masahaba wa bwana mtume sallallahu عليه وسلم وكم ولد رسول عليه الصلاة والسلام hilo moja lilipi wama hiya ya rasulullah hilo moja lilipi ewe mtume wa Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam alijibu swali hili kwa ibara mbili zenye maana sana zimekhtalifiana katika lafudhi lakini maana moja mtume akasema kana ala mithli kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi yule ambaye atakuwa juu ya mithili ya yale niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba makundi yatatokea maana hili ni amru kauniyu qadariyu ni jambo litatokea Allah ashalikadiria na mnafahamu kwa wale waliosoma masala ya irada kuna irada tu alkaunia alqadariyya na kuna irada tu shar'iyya matakwa ya Allah kutaka kwa Allah kwa kimaumbile hakulazimu mahaba kulazimu mahaba Allah ametaka kuumba moto Allah ametaka kuumba ibilisi Allah ametaka kuumba maasi si maana anayapenda maasi kwa iradatullahi kauniya alqadariya hailazimu kwamba kuna mapenzi kwa hiyo watu pia watakiwa kusoma vizuri wakaelewa mambo haya na kuna irada shar'iyya Allah ametakasisi tuswali swala أو كتفسيسي تصال إلى إرادة يا الله إلى كشرية لا إرادة الشرعية إلى نزيم محبة كلا أن تكر الله لك شرية أبي الله نلبم لكن السكلة بالو الله من تكر لك مؤمن الله نلبم مفانو ويو مصالي مصالي صلاة الفجر الله متاكا كواكو إرادة أما كتاكا وصالي هي لإرادة الشرعية نبعد يقوم صلاة الفجر كما هي تياري تتكانا كوكو إرادة كونية الله هي اللي شجع لك اللي تاكا كمومبيلي كمبنيه ويرو تصوالي الفجر مسجد مولا لكن نجوا كتباء كنا طنبه أكماليزا كنا طنبه أكتوكا كلا مومي الله حكتاكا كوكو إرادة شرعية حكتاكا كنا limkataza lakini baada ya kunywa pombe Allah alitaka kwa mtu huyu irada tumkawia nani ajaelewa kana mchanganya sana eh ndio msome mtu mwingine za juu juu hamuelewi Allah hivi unaona huyu alikwenda kunywa pombe alikwenda kilabuni hali ya kuwa Allah alikuwa hamtaki aende lakini akamteza nguvu Allah akamshinda Allah ni hivyo eti kule mpaka klabuni Allah alikuwa hataki aende lakini akamwambia Allah huniwezi mimi nitakunywa pombe mpaka alifika klabuni Allah hakuweza hata kumvunja miguu hakuweza hata kumtia maradhi hata kumbana, si ndio kwa alimshida Allah jabari si ndio hujanielewa mfano wewe una mtoto utaki aende akaogelee miche za kufa si ndio alafu yule mtoto akakushinda akenda si amekushinda mababu kenda lakini wewe hutaki lakini kumwezi sababu huna nguvu umezeeka kakunya kakuchomoka si ndio kwa mtu akienda kulewa mfano Allah hakutaka alewe irada ni matakwa ya kisheria kumbe haramu lakini baada ya kulewa tayari Allah tabarak wa taala alimwachia kwa sababu ametaka kulewa na Allah angetaka asilewe asilewe umeelewa irada tumekaumia kwa Allah itatokea kwa watu kugawanyika makundi mengi sana japokuwa japo hilo Allah kisheria halipendi Allah hataki watu kugawanyike sasa bwana mtume baada ya kusema hivyo masahaba wakamuuliza hilo kundi moja ambalo litaokoka na adhabu ya moto vipi mtume akasema ni wale waliokuwa katika mithili au juu ya mithili mfano wa mambo ambayo niko nayo mimi hivi leo na masahaba zangu hii hali ambayo niko nayo mimi na masahaba zangu huu ndio uislamu sahihi kwa yoyote atakaye ishi kwa mithili ya maisha aliyokuona bwana mtume na masahaba wakati huyo ataokoka na adhabu ya moto huyo hawezi kuingia katika makundi ya sabini na mbili yaliyobakia sababu ukivua hili moja atabakia sabini mimi na wewe tumeizingatia vipi hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ushakuwa muislamu lakini mtume wako sallallahu alaihi wasallam kueleza yatatokea makundi na je yapo hayapo mimi naona yapo makundi sasa njia sahihi ya wewe kuepukana na fitna hii na ukabakia katika njia moja ya uokovu kwenda katika pepo ya Allah ni kubakia katika maisha aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake tutazungumzia maisha ya dini si maisha ya kupanda magari na madege na punda na kuna mtu mwingine asielewa atakwambia nyinyi mtaka kumfuata bwana mtume mbona hampandi punda hujaelewa mbona hampandi punda hujaelewa kabisa sisi tuko wapi huku sisi tuko mashariki sisi tuko tutazungumzia maisha ya kidini kwa sababu dini hii mwalimu wake ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wewe usingelijua Uislamu usingelijua Allah usingelijua swala usingelijua adhana usingelijua Eid usingelijua funga bila ya Rasul alayhi salatu wasallam mifuga ndevu aiba kufundisha nani kama hizo ndevu ukizifuga hapa tabaka. umesikia adhana ukatoka aliyokuambia nani kwamba watu wanakuja kuswali ukafika alfajiri nikaswali rakaa mbili aliyofundisha nani na huko kurukuu na kunyanyuka wewe umejifundisha kwa nani ndugu yako bibi yako nyanya yako anakufundisha hivi haya ni mafunzo yamerithiwa ni ilmu mauruth kutoka bwana mtume alayhi salatu wassalam watu walimuona rasul siku ya Ijumaa Mtume sala alaihi sallam alitanguliza khutba kisha watu wakaswali lakini siku ya Idi watu Mtume aliswali na kutoa khutba haya mambo yalinukuliwa kutoka kwa Mtume si mambo yalipangwa na watu kama mambo ni ya kupangwa ya kiakili na maakuli ilikuwa kuna sababu gani swala ya Idi tuanze tuanze kuswali kisha ndio ile khutba wakati watu wengine wakisha swali waweza kuondoka na mbona kwenye swala ya Ijumaa tuanza hutuba tunakuja swala sasa kiakili tu yaani kuna kuna kuna illa gani yani kuna illa gani maakula yani ile logic ndio maana mambo ya ibada yani jumla masala ya ibada illa zake sio maakula ni jambo la kiibada watakuwa kuabudu tu kianza sasa mbona mikono naweka hapa mbona tu mbona tusijudi tufanye hivi sasa hivi ndio nini mwisho hutu swali ndio maana watu wengi walioingia katika falsafa waliacha kuswali kwa sababu philosophy is the search for truth philosophy is the search for wisdom kwa watu wa philosophy wao wanatafuta ile ile ile hikma wisdom ile ile sababu kwa nini kwa nini nafanya hivi kwa nini nabusu ni aswa kwa nini kadha katika vigawanyo falsafa watu falsafa ya ya ya, ya kujadili mambo yanayohusu Mungu ndio watu wakaacha kuswali mbona logical mbona ikubali logical kuna nini kabusu pata nini kumsho tukwenda sasa hivi kundo nini hii ashhadu mkatoa kijua na kaja shandoni kwa kila kitu ndio nini ushoso maacha dini yote sababu illa yake kuabudu tu wewe mambo wa Mungu sasa jumlatan mzanguni sisi katika dini tutakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam tutakiwa tuishi katika maisha aliyoishi bwana mtume ya kidini na masahaba zake sababu tayari makundi si yapo jamani au hayapo yapo na ikhtilafu walianza kuziona masahaba si mimi na wewe ukajua haya mambo bwana eh sasa hivi hatari haya mambo yalianza makhawarij walitokea masahaba wapo arrafidha walitokea wakiwalani masahaba wakubwa masahaba wapo walitokea mnajua urafidha ulipoanza wakati wa Uthman kwa myahudi yule Abdullah ibn Sabai al-Yahudi sahaba wa bwana mtume amirul mu'minin Uthman yupo baada ya kufa wakafanya hulu kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu mpaka wakamuita ni Mungu Ali Ali akawatumia Khandaq na akawachoma moto na wakati wanachoma moto wanasema tumeamini kuwa wewe ni Rabb kwa sababu hakuna anaoadhibu kwa moto isipokuwa Rabb nar isipokuwa Rabb unaona makundi yalianza leo yametokea masahaba wapo tena ghuluu ya hali ya juu alkhawarij makhawarij wametokea wakati wa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala na wakafikia kumuua Ali bin Abi Talib japokuwa mbegu yake ilianza huko kwa atamimi ni bwana alimwambia bwana mtu i'dil ya rasul qadari watu ilitokea masahaba wapo na baadhi ya watu wakaenda mpaka kwa Abdullah ibn Umar kutoka Basra wakamwambia kumedhihiri kule kuna watu wamedhihiri watu hao ukiona ni watu wana ghera ya dini wanasoma ilmu lakini yakuluna anna la qadara wa anna al-amra hakuna qadara haya mambo yote ni ile itikadi ya kwamba nature inaumba ni natural power ndio leo tunasomeshwa maskuli ni natural power mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa yani kama mabadiliko hali ya hewa ndio inaumba climatic change ndio kama vile inaumba hakuna anofanya na vingine ni sababu ah. sababu hizi fikra hizi zipo sana maskuli ndio maana tuna wehu wengi sana katika jamii yetu kisema wehu kila ukienda mbele kwa wehu watoto ukienda mauniversity kwa wehu wewe umekuja kuswali mtoto saizi kalala au nyingine wengine hamna watoto lakini mmewacha majumbani sasa unajiandaa kwa skuli skuli mbora kwa kuswali mfanya mje skuli ah, au leo hamna skuli wale mabwana wakaja kwa Abdullah ibn Umar akatabara ana na akawaambia waambie ukifika huko kama mtu lau mtu atoe mlima wa Uhud dhahabu katika njia ya Allah hatokubaliwa mpaka amini qadar kwamba yanatokea yote katika ulimwengu Allah tabaraka wa taala aliyajua akayaandika akataka na aka kitu kuna ilmu kuna alkitaba kuna almashia na kuna alkhalq kawaambia kwa hiyo makundi yalitukia wakati lakini tizama masahaba walivyotibu haya matatizo walikuwa hata wakizungumza nao wanawaashiria katika nini Abdullah ibn Abbas alikwenda kwa wale mahawarij walijitenga katika eneo la Harawan baada ya kupatikana sulhu baina ya Ali na Muawiya radhiallahu ta'ala anhuma wale mabwana wakajitenga wakawa dhidi ya Ali wakawa na hoja zao kuu tatu mahallu shahid Abdullah ibn Abbas alikwenda kuzungumza nao pale Bahrain alimtaka idhni Ali niacha amiru nikazungumza nao kamwambia tizama watakuua ndio mahawarij walimu penda sana kuua ua waislamu wale watu wa dini ndio watakaowaue wale mashekhe ndio watakaowaue kamwambia ngoja unakuzungumza nao kafika kisa maarufa lakini katika maneno aliyoambia kama utangulizi katika elimu za mjadala elimu za mihadhara elimu za debate kunakuwa kuna introduction ambayo itakubalika pale mwezi kwenda kuna kujadiliana hamna hamna reference hamna masadara ambazo mimi na wewe tukubaliana huwezi kuwa na mjadala sababu tarejea reference yetu ni akawaambia jiji kumbe ni indi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam alayhi nazala alquran wa وهم أعلم الناس أو هم أعلم بتأويله وليس fikum minhum ahad mimi kwanza niwaambie kitu cha mwanzo mimi nimetoka kwa masahaba yeye ni sahaba lakini upande wa khawarij hakuna hakuna sahaba kwa mimi kwanza nimetoka kwa masahaba wao ndio Qur'an imefanyaje imewateremkia wa hum a'lam bi ta'wilihi na wao ndio wajuzi wa Qur'an wanaijua tafsiri ya Qur'an na maana yake kuliko mtu وليس فيكم minhum ahad na huo upande wenu hakuna sahaba hata angalia huu muqaddim huu ni muqaddim ambao unamaliza inatosheleza kwa mtu mwenye akili kwamba huu upande wetu hem itazame sisi yani huku tuseme sisi tuko katika haki lakini hatuna sahaba hata mmoja aliyoishi na mtume aloelewa Qur'ani alosoma Qur'ani mbele ya mwalimu ambaye atakufundisha hakuna hata mmoja huko alafu sisi kweli dalili sisi na haki wale masahaba wote kutoka katika batili jambo linalotosha baadhi ya watu kufikiria vizuri sasa hili jambo linatutaka na sisi hivi mnaona nyie leo yawezekana wakatokea mashehe wana elimu wa Qur'an kuliko masahaba huna itakidi hivi masufu itakidi hivyo watoa tarika kwa mashehe zao ha tariqa bwana wametupa mipaka kwa wale masharifu na mawali wale wajua sana dini wale na hayo yadhihiri kwa matendo yao ndio maana watu wa tariqa wanaitakidi kwamba wao wanaweza kumuona mtume yako hai kabisa hivi macho kama vile ukutana baba yako sokoni nyumbani tu nyumbani unaona hivyo utasikia sasa bwana mimi kutana bwana mtume nikampa mkono nikaubusu nimekutana na mtume akaniambia kadha achele ya kuota mwingine kakutana na mtume au nyewe hamjasikia hapa bwana lakini huwezi kusikia Abu Bakar as-Siddiq aliyotembea Mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi kusikia sababu wao bora kuliko hawa mawalii hawa mawalii bora kuliko wale mawalii masahaba mpaka wao wanadiriki bwana mtume macho wakazungumza naye wakamweleza haja zao lakini eti alikutokea kwa Uthman alikutokea kwa Uthman alikutokea kwa Ali alikutokea kwa mkewe Aisha akilala naye baada ya kufa mtume wewe kukutana bwana mtume hata siku moja yaqafu macho lakini hawa wanakutana naye tu wanatia naye story bwana mtume kuhusu mikono hawa watu wabaya sana wapoteza sana watu na hiyo ndio game ya kuingia watu kama vile wao wana wahai mwingine wapewa yani wana sheria nyingine ukutana bwana mtume anawaeleza hivi mtume anawaeleza hivi au haya naogopa hawajasema hawasema lakini unajua wenyewe wanatisha lakini hii lazima kuna makamu kuna makamu ufike hii haja si ya watu wote hapo ndo wanapokutisha sasa wewe unaweza kuna mimi uingia hapo hapo wataingia watu maalum kuna makao maalum hao ya kishariki itaingia mimi na wewe uingie hapo waanza kutishwa lakini si wote sasa mtume mwenye ubaguzi ni mtume gani mbona kule alikutana kila bilali wasufa waarabu walikutana na hawa lakini baada ya mauti mtume abagua tu akutana kina ala mtu na kina aidarusu tu akutana nyinyi sisi ah sisi hatumu atakufanya ibada vipi sisi hatumwa e eh, watu waongo nyinyi sasa kwa hama mabwana hama mabwana wanaamini kwa mashehe zao na masharifu na mawalii wao wajua kuliko masahaba na ndio maana unaona sasa wamefikia wakati wanaamini kwamba wanaweza kuzungumza na wale masharifu wakiwa makaburini na kuwataka idhini wa mambo yao au hawajafikia huko wanaenda bwana kule mmoja amezungumza kwetu eh hapa tutaka tujenge msikiti pembeni pana makaburi lakini lazima tuzungumze na hawa mabwana kubwa amwat ghayru ahya ni maiti ya wako hebu tizama ninyi mnajua kuwa hatuna tutaki tuyazungumze sana mnajua kuwa masahaba walizozana si ndio au hakuzozana hivi kama ingekuwa kuna uwezekano wa kumrejea maiti na kumuuliza, tukataka maelezo, tukataka maelekezo. Ilikuwa kwa Bwana Mtume, si ndio iwe sawa zaidi? Au masahaba alipoenda kwa chumba cha Aisha, bwana Mtume kazi ya Rasulullah, kuna kadha wa kadha, mfano au amali, ya Rasulullah, kuna kadha wa kadha. Ni ushagulikia limetokea hivi, lakini eti hawa wewe tumekuja sharifu toka ufe mizozo ime kuendelea kwenye madarasa watu waovu sana sasa hakuna turudi katika elimu yetu hakuna mtu ataijua dini atakuwa na elimu ya Qur'an akaijua maana yake akazijua hadithi za bwana mtume kama masahaba ndio maana mtume akasema ili ufanikiwe uishi katika yale aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake tena mtume alisema al-yawma hivi leo mnapomuona mtu atakayeishi maisha haya tujitazame sasa ni maisha yetu ya bwana mtume na masahaba kuanzia itikadi yako vile unavyoitakidi moyoni wako usana Allah usana malaika usana na mitume kuhusiana kitabu vitabu usana na yaum alqiyama usana na qadari ambapo hizi ndio usulu imani sita wewe unavyoitakidi ndiyo itikadi iliyofundishwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam tutolea mfano mdogo wa mara kwa mara itikadi ya aina Allah watu wake Allah hao hao walimu wetu wa kihuru wao wanaitakidi Allah yuko msaidieni yuko wapi kila mahali fi kulli makani imefundishwa na sharifu fulani na elimu hiyo ina silsila ina isnadi sawa ikenda kwa huyu ikenda kwa huyu wenye watana isnadi kama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wana visa hapo zote zipo zinaonekana wamesoma sana wana visa hapo sisi sisi ndio elimu yetu haina isnadi haina chain imekatika katika yani sisi elimu kabla tumejitungia kama vile walimu zetu na hawakusomeshwa nao hawakusomeshwa kwa sisi walimu wetu na hao walimu wetu sisi wamesoma wapi wao ndio mtu atahifadhi kutoka kwa nani alhadha alam sayyid nani sharif nani mpaka kwa ibn abbas mpaka kwa mtume watu swali ya mtume ni sifa tu zile anapenda sifa sana halafu hili iwe sasa hiyo elimu kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam muawiya ibn hakam alikuwa na kijakazi chake alikipeleka siku moja huko porini na wanyama kikafanya uzembe mmoja ya mbuzi akaliwa na mtu nakuja riwaya alimsukasuka au alimpiga kofi lakini ikamuumiza sana ile ikamuumiza sana kusema kweli akaisha amekosea kwa akaona kama zawadi yake amwachie huru yule lakini kabla ya kumwachia huru wa rasul alayhi salatu wasallam nikamtake fatawa nimuulize tumekwambia mumlete mtume akamuuliza jari ya musallima ngapi au salla mwanzo aina Allah kwa nafsi yani andiko kabisa ni nafsi hadithi ameitaja al-Imam Muslim aina Allah wapi hapo man ana mimi ni nani swali alitibu vipi yule jari sala mwanzo fi sama angalia mashariki wote wameshindwa na kitoto kija kazi mashariki wote wa dunia toka wakati huo mpaka leo aina Allah ala safi sama man ana mimi nani anta rasulullah mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia muawiya atikha fa innaha mina mwachie huyu huyu ni muumini leo aina Allah utauliza mabwana na malemba makubwa ya kijana wanavitishwa wakati mwingine wa malemba anapofungwa alafu tena kuna hichi kilemba pia kakirisi eti kuna yule mmoja jufu kile kilemba alichokipata kiona nkipya na kile sikakirisi na hiyo hiyo mirathi kitambo miaka kumi wana kimetoka mpaka Musa jamani jina mbaya hilo sio chakaangi ni mbaya nini hilo halifuliwi hilo maisha yote ni langana na hiyo lakini kadiriki kutoka kwa Musa al-Kadhib <laughs> watu waongo sana sasa ile malimba makubwa yote lakini akiuliza sema kulli makan au mawjudun bila makan ule unguja nimeona msikiti umeulizwa umeandikwa mawjudu bila makan yani Allah yuko lakini bila makan ana sehemu Hebu tizama wewe Muislamu, mfano wa hii itikadi unaitakidi kama alivyoitakidi Mtume, kama walivyoitakidi masahaba. Ndio maana huwezi kukuta tamko lolote kwa masahaba kama Allah fi kulli makan, huwezi kukuta wao. Walikuwa wanaamini arrahmanu ala al-arshi stawa, aamintum man fi samaa, anazisoma aya aya, ilayhi yas'alu al-kalimu tayyib والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد kwake yeye kunapanda wapi kupanda kwenda juu kwenda chini kwenda pembeni haya siko wazi lakini wamepotea wameiacha njia aliyokuwa na mtume sallallahu katika itikadi na ni mambo mengi utapima wewe wewe maisha yako katika ibada ukitoa itikadi ni kama ni kuabudu bwana mtume sasa kama alifundisha swala yake mtume aliswali alayhi salatu watu walimuona swala yake kuanzia takbira baada ya takbira akawa ananyamaza masahaba lile pia wakamuuliza mbona ukisema Allahu akbar wanyamaza kidogo pale wasema nini mtume akawajibu ndio dua ile dua ya istiftah mpaka mwisho wa sala hivi unaona masahaba hawakumuona bwana mtume assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah hakumuona yafanya nini leo tazama vishindo kwenye msikiti ya masufi baada ya salamu tena hiyo swala alfajiri tu usiseme vishindo vinavyoendelea ile swala wanayoswali pia mfupi kuliko vishindo vya baada ya swala kwenye swala ukiwakuta mara nyingi mtu kasoma swala ndefu 70 wengi wao wamechoka alafu akimaliza sasa vile vishimo Eh, eh mara wasimama huwa tuko huko mswalia bwana mtume ambiana mikono mzunguko duara wana dua nyingine ile baada ya swala ile imepita ya watu wengine wanaondoka kuna wengine wabakia au ni hawasa wale maawamu wale washauri hao nao wana nyumbani zao ndio hivyo nani anafundisha mwalimu wenu nani na sisi sote sisi na nyinyi mwalimu wetu ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na hakuna bora isipokuwa nia ya kumlisha bwana mtume sallallahu kama ilikuwa baada ya swala kuna muradi kadhaa mtume sallallahu katufundisha tumetufundisha mmoja wenu akimaliza kuswali aseme astaghfirullah astaghfirullah astaghfir mara tatu اللهم انت السلام ومنك mpaka mwisho subhanallah mara 33 alhamdulillah allah akbar mara 33 na tamamu al-mi'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kama ni swala al-fajr kuna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu mara kuna mafunzo kama swala al-maghrib tumefundishwa sisi hizi na hazikufanywa jamaa wala haja kumwona bwana mtume hata siku moja aomba swala ya pamoja ya kutokea Sijawahi kuona. Kama nyie mnao vitabu vipi? Tutakwambia bwana yadullahi ma'a jamaa. Pana watu wengi pale pengine pana mawalii pale. Hilo kama Allah ma'a jamaa. Ni hadithi aitamka Rasul alayhi salatu wasalam Kama ufanyaji yake ufanyaji kwa kikazi ilikuwa ni baada ya swala basi bwana mtume mwingi kwa sababu yeye ndio ndio ndio bora wa mawali ndio mbele au sio mbona kwenye kuomba mvua au aomba bwana mtume kwenye swala istisqa mbona kuna dua lakini hapa mbona hakuomba wafundisha msende hivi msende hivi lakini akawaambia afara ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthar ad du'a mtu anakuwa karibu na Mola wake anapokuwa amesujudu hapo zilishani sana dua kwa ndio maana masahaba wa zao zimo ndani ya swala baada ya swala watu wana adhkari hilo swala twende katika janaza tazama mtume alifiwa bwana na wewe ukafiwa hebu muige mtume na masala zake baada ya kutokea habari za msiba walifanyaje nye mkisikia pamefiwa mwanza kuna kutafuta basati eh sasa tutaingia wapi hapa kama kwenye familia kuna mtu kigogo cha kuokoa hebu tu wazinde basi kwanza au kama kuna jirani mtu ana duka la jumla watu wengi basi hatia tafuta nyama nzuri steki na maji safi na visoda vidogo kama vipo vipepsi tuandae kuwafiwa wanagharamika vile mkija nyinyi sasa kwenda kuichukua maiti ikaswaliwe iziko kwanza kuna pilau na basi watu wanapiga mtu na kuchokoa meno kuna na visoda teua pale mtu ameshiba au sio umepatana tupeni mfano mmoja labda bwana mtume alipofiwa na Zainab na Ummu Kulthum na Ruqayya watoto wake aligawa hata mtende kwamba haja kututa tutabaru kidogo kama unaweza tupateni kidogo sadaka ili tukazike ndio iko tuambieni wapi mtume alikuwa mchoro anachora lakini nyinyi mnajua mwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja habari ya Jaafar kwamba Jaafar alikufa aliwaambia isna'u li ali Jaafar ta'ama fa innahu qad atahu ma yashaa hebu wafanyieni watu wa Jaafar chakula wanaambia masahaba watu wa Jaafar ali wale watu wa karibu wake watoto wake baba yao huko mzee wa kaya kafariki sasa nyinyi ambao huu msiba si wenu wafanyieni chakula hawa kwani hawa wamepatwa na jambo la kuwashughulisha hii hadithi ni msingi waliofiwa ndio wanaandaliwa kwa kama leo kuna njia ya kusema tupeleka chango kidogo bwana hii itawasaidia uwe basi ati wale wafiwa so nyinyi msiofiwa mtakula sasa leo kuna hayo kuna ya khitima pilau maiti ikifikishwa makaburini kumbe siku hizi hizi mmeona mehudhuria juzi kuna mazishi moja tuna kama mbili iliyopita na ziara moja ilikuwa masjidi bondeni hapa kwa nyuma nitaje maziara eh hudhuria pale mazishi basi maiti ikiwa kwenye mwanandani kuna watu wanaadhibu sisi watu wanaadhibu Allah mnajaribu, mbona kila siku mnamwenga nyinyi? kutoweka jicho la kutoa machozi lakini sisi hatuzungumzi isipokuwa yale yanayoridhisha Mola wetu umefiwa tizama mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya watu kuzika je kuna sunna ya nyumba ya mfelewa kwamba tushatoka makaburini tukure kwenye nyumba watu walofelewa si ndio hiyo msifu eh kuna dua nyingine kule yeye mna balaa mmezusha sana mmeharibu sana dini ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mmeharibu mafunzo ya bwana mtume eh kwa jumla bwana sisi tunazoea kusema sana na watu wa huku bwana kulalamika huku maneno mazuri lakini wajua ni hamjazoea sana kuwekwa heko au sisi unaweza kukaa kwenye mipira tu kwenye skrini ukatazama mechi dakika 90 na extra time pia mpo na adhana zikasikikwa lakini hutuba iko ndefu kidogo tu mtoto atasema yale mtu yote na ana maana muda khatibu wa wapi huyu niliwahi kuipata siku moja na mama ndio mtu akaona haya aseme kwa hiyo ala kulli ibadallah sisi tunatakiwa tumwige bwana mtume na masahaba zake katika mambo yote tutazame namna ya kuwalea watoto wetu tunaishi katika wakati wa fitana tuwafundisha watoto elimu za dini tuwalee toka wadogo wajue kalima la ilaha illa allah muhammadar rasulullah tujue arkani za hizi kalima tujue shughuli zake tujue muktadhayati yake tuwafundishe watoto wetu swali tuwafundishe watoto wetu akhlaq njema tuwafundishe watoto wetu eh, kumwiga bwana mtume katika kila jambo kubwa mnajua tunaishi katika wakati mifumo isiyokuwa ya Kiislamu imeingia katika majumba yetu sababu tumesukua TV tumeiweka nyumbani kwa hawa watoto wa humu wanunua viduku na hawa mtoto wasoswali adhana zikiadhiriwa kula marungi wakakaa wakasuka nywele hawa hawa ni watoto simama wamelazimishwa ah, malezi mfeli tu kwenye malezi tunaona ma TV ndio bora kuwekea watoto na mnajua nyinyi mtoto akiona anaiga na mtoto mmoja alimuuliza babake ni, ni brother wangu mtoto wake anamuuliza anamwambia baba mbona wewe to, utoboi sikio ukaeka herini akashangaa sana kumbe mtoto amezoea kuona kwenye mativi wanauma mtoboa naeka herini baba anaambia mwenyewe sio kama jambo nalitu sasa watoto wamezoea kuona wasanii natoboa wasanii mesuka wasanii wameweka marasta wasanii wamevaa macheni wasanii wanavaa nguo wameyakatakata a vijana sasa wameona wale ile ni curriculum sasa tukipata muda hii mada ni muhimu sana ya westernization mambo sisi ndio imetukumba mtu mtoto wake huko akiishi London asikia raha yuko London yuko Holland na fakirudi kasuka kirudi jikapenda hai kama la jay stori ziko nyingi sana za ajabu juzi nilipokuja kupumzika na nguo nyumba moja nimetembelea mfano anambia bwana kuna mtu fulani mtoto wake lana nilikuja kumwambia bwana mama nitakuletea mtu rafiki yangu sawa sawa kijana wa kiume anamleta kijana wa kiume wa kizungu anamwambia bwana mama baada ya mazungumzo huyu bwana mimi nitakaa nioe wallahi naelezwa na mtu mzima ni nyanya miaka zaidi ya sabini naambia tukio wapi tukio lipo na mama hivyo yupo anafanya disema London mtoto wa kiume anakuletea mwanaume huyu atakayeoa wapelekeni London mtaona يوم القيامه oneni ufahari kwa Ulaya oneni ufahari kuwekea watu wenu maskrini majumbani na kadha mwalipie vingamuzi unaita vingamuzi huko vitu hivyo hivyo dikoda mwalipie basi bichi watu waruka michezo tamthilia mapenzi mziki watu wanahusiana mbele ya watoto watu wanajifundisha mapenzi uhuni nifanye nini alafu ipo siku tu kiyama kwa watoto wengi sababu huwezi kukwepa ni neema utamshuhudu waleaje mtoto wako katika dini yale ni malezi na mafunzo kuwekea na maskuli hayo maskuli wapeleka watoto kirumi ile nguvu ya upotevu ya kupoteza ya maskuli ya wiana na nguvu ya hidaya ya ilmu sababu hakuna anokataa kwamba haya maskuli ya mchango mkubwa sana na hizi elimu za kikoloni colonial education Nafikiri nyinyi ndio sana wale wazee mnaishi kisiwani kule ambao hawakwenda maskuli ndio sana hao. Ukimpata mke kule kisiwani ambaye hakwenda shule ndio sana mke huyo aliyomaliza university. Eti wanalingana? Eh, alingani kuna athari kubwa. Kwa maana watu wengine wakakimbia kuna kitu kinaitwa Islamization of knowledge. Tuisilimishe elimu, Islamization of knowledge. Wapi? أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم Mwombe Allah tabaraka wa taala tuwafikishe kuyafanyia kazi tunazungumza mnisamehe nimerefusha au sio na lazima nitangulize mnisamehe sisi wengine kwamba yule msipe ah chosha lakini sisi hatuwezi wakati mwingine kuwaendekeza ili utaki kutoka kalala mwingine hii sio sawa watu hawatu wasema utaki toka kwani mbona kuna maeneo mnakaa sana natuchezea sisi sisi. yaani mambo ya dini ndio mna matezo matezo si ndio yaani kwenye mambo yenu ya ovyo mbona mnakaa sana mbona mna mnakwenda mabichi mbona mnatoka na familia mwenzako mpaka saa sita kwa sehemu mnakunywa kula tu mnatumia masaa sita kula mnatazama mpira dakika 90 saa moja na nusu na kuondoka ni kusema mawaidha useme watu wapatilizi. Gomba ugomba alafu utaulizwa hivi ulivyokuwa ni sawa? Wewe ni mwadilifu mbele yako utaulizwa. Yaani yale maneno ya Allah wewe hayakustareheshe mpaka uone wachelewa na maneno ya Bwana Mtume sasa. Haya, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wajazakumullahu khairan barakallahu fikum.